անցկացվել է դպրոցականների մրցույթ հայոց լեզվից։ Առաջին անգամ արաբերենով փաստագրական ֆիլմ է նկարահանվել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այսում այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 5-ին հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն նվիրված 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներ։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել բյուջեի սոցիալական ուղղվածությունը, հնարավորինս նպատակային օգտագործել ֆինանսական միջոցները եւ ապահովել բյուջեի թափանցիկությունը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլան Ցինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր 2015 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Ըստ հրամանագրի 2016 թվականի հունվար ամսում կանցկացվի ԼՂՀ Արական սերի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության ձմեռային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, Ինչպես նաև այն քաղաքացիների, որոնց նախկինում դրված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքը դադարել է մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հրամանագրի համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբեր, 2016 թվականի հունվար ամիսներին կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցած զինծառայողները։ Նոյեմբերի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ 60 մմ-անոց mm ականանետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1800 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի պաշտպանունակությունը կպահպանվի նաև նոր սահմանադրությամբ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սիրան Օհանյանը։ Սահմանադրական գործընթացները բերում են նրան, որ այս կամ այն պատասխանատու անձի կողմից պաշտպանական որոշում կայացնելու անձնական պատասխանատվությունից անկախ Հայաստանի պաշտպանունակությունը կապահովվի նախկին մակարդակով։ Զինված ուժերի ղեկավարությունն ամեն դեպքում կապահովի պաշտպանունակության անհրաժեշտ մակարդակը։ Այդ պատճառով մենք աշխատում ենք, որպեսզի ձևավորվի սահմանադրությամբ երաշխավորված համակարգ, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Քաղաքավարի կերպով հիշեցրել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմամբ զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թե ինչպես է գնահատում Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի քաղաքական հարցերի կոմիտեյում Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում անվանումով զեկույցի ընդունումը Ուորլիկը պատասխանել է. Մենք կարդացել ենք բանաձևը եւ կողջունենք զեկուցողի եւ Եվրախորտի խորտանական վիաժողովի հետաքրքրված անդամների հետ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ներկայիս մոտեցումների շուրջ քննարկումը։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել ցանկացած կազմակերպության հետ հակամարտության տևական լուծում գտնելու շուրջ։ Հարկավոր է նաեւ հաշվի առնել, որ կողմերը ընդունում են Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ մենք համանախագահներս կշարունակենք մեր միջնորդական ջանքերն ուղղված հակամարտության ղեկավարմանը հիմնվելով տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման եւ ուժիչ կիրառման սկզբունքների վրա։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի նախագահությամբ երեկ կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի Նորընտիր ավականու անրանիկ նիստը, որին քաղաքապետարանի պատասխանատուներից բացի ներկա էր նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը միջև օրակարգային հարցերի քննարկումը ավականու նորընտիր անդամներին շնորհավորել է իրենց պարտականություններին անցնելու կապակցությամբ եւ մաղթել արգասաբեր աշխատանք։ Բարեմաղթանքի խոսքով հանդես է եկել նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը, ով քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ վկայականներ է հանձնել ավականո անդամներին։ Քանի որ ավականու անդամ Էրիկ Բեգլարյան նորակարգում ընդգրկված առաջին մշտական գործող հանձնաժողովներ ստեղծելու եւ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու 2016 թվականին որոշումն ուժ գործրած ճանաչելու մասին հարցի շուրջ հանդես է եկել առաջարկությամբ, ներկաների համաձայնությամբ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը նպատակահարմար է գտել մշտական գործող հանձնաժողովների կազմը վերանայել եւ խնդիրը քննարկել քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան անցան ստորաբաժանումներում ու փոփոխություններով հանդերձ այն ներառել հաջորդ նիստի օրակարգ։ Ավականին հավանության է արժանացրել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին կից խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողով ստեղծելու եւ քաղաքային համայնքի ավականու 2009 թվականի որոշումը ուժի կորցրած ճանաչելու մասին նոր որոշման նախագիծը եւ հաստատել հանձնաժողովի անհատական կազմը։ Այն կգլխավորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Նազլուխանյանը։ Նիստով որոշումներ են կայացվել ոչ բնակելի տարածքները վարձակալության եւ ուղակի վաճառքի ձևով դրամադրելու, համայնքի սեփականություն հանդիսացող մի շարք բնակարաններ նվիրատվության կարգով օտարելու վերաբերյալ։ Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ գյուղում ակտիվ շինարարություն է ընթանում։ Քնար Բաբայանի ռեպորտաժը։ Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ համայնքում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են տարվում։ Համայնքի նորընտիր ղեկավար Դավիթ Ազարյանն ասում է, որ ներկա դրությամբ համագյուղացի բարերարի աջակցությամբ փոխում են գյուղի ներքին ջրացանցի խողովակաշարի մի մասը։ Խմելը ջրի խողովակները բոլորը փոխում ենք բարերար Գրիգորի Արզմանյանի օգնությամբ։ Ամսի 1-ից վերանորոգման աշխատանք սկսված է եւ մի հատվածը փոխել ենք, նոմա մի հատվածը բարերարը խոստացել է, որ ամառը գյուղի ճանապարհները սալիգապատի ռոռոկման ջուրը խոստացել է, որ բերի Համանքի նախկին ղեկավարի աջակցությամբ էլ վերանորոգվում է գյուղի դպրոցը։ Ժանիկ Կիրակոսյան ամայքի նախկին ղեկավարը վերանորոգում է դպրոցը, մնացել է ներսի աշխատանքները, որ կատարի։ Դպրոցում սովորում է 42 աշակերտ, ունենք 34 ուսուցիչ, մասնագետները տեղացիներ են։ Մանկապարտեզ չունենք, բայց ունենք նախադպրոցական աշակերտներ։ Զագլիկում գյուղացիների մի մասն է միայն գյուղատնտեսությամբ զբաղվում։ Մյուս մասը աշխատում է գյուղի հարակից տարածքներում տեղակայված ընկերություններում կամ ծառայուն բանակում։ Զբաղվում ենք անասնաբուծությամբ, հողագործությամբ։ Գյուղի բնակիչները մի մասը աշխատում են բեզմեթելսում, մի մասը ծառայում են բանակում, մի մասը աշխատում են Սարսանգհեկում։ Դավիթ Ազարյանի խոսքով տարին բարենպաստ էր գյուղատնտեսության համար։ Դրան մեծապես նպաստել է ռոռոկման ջրի արկայությունը։ Այս տարի բերքը ավելի շատ է եղել, քան անցած տարի։ Անցած տարի գյուղում ջուր չկար, հիմի արդեն ջուրը քաշել ենք, թղթից ջուր ենք վերցրել եւ վերել ենք գյուղ։ Դաշկեսանից Արցախ տեղափոխվելու այստեղ նոր գյուղ հիմնելու մասին է պատմում համայնքի ղեկավարը։ Մեր գյուղը եկածա Դաշկեսանի Զանգիկ գյուղից։ Եկել են Մարտագերտի շրջան, Հաթերքի եւ Ականաբերդի արանքում, գյուղ ենք հիմնադրել եւ անունն է դրել ենք մեր գյուղի անունը, մեր papերն են դրել դա, Զանգիկ գյուղը պահպանում։ Սկզբում Օմոտտուի հետ մի կոլխոզ ա եղել, հետո առանձնացել ենք եւ ստեղծել ենք Զանգիկ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում հայոց լեզու առարկայից դպրոցականների միջև անցեկացվել Մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթը։ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Ամբարձումյանը նշել է, որ մրցույթը կազմակերպվել է ԱԻԲ կրթական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Արցախում երկրորդ անգամն է կազմակերպվում Մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթը։ Հաշվի առնելով որոշ կազմակերպչական հարցեր, ոչ բոլոր կրթօջախներն են ներառել մրցույթին, ասել է փոխնախարար նախարարը։ Միքայել Համբարձումյանի խոսքով մրցույթի հիմնական առաջադրանքները դրամաբանական բնույթի են։ Մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել երրորդ դասարանից սկսած բոլոր աշակերտները առանց տարիքային սահմանափակման։ Փոխնախարարի խոսքով մրցույթի հիմնական նպատակն է զարգացնել մտածերնդի դրամաբանությունն ու լեզվամտածողությունը եւ հարստացնել հայոց լեզվի նրանց բառապաշարը։ Իդեպ այս տարի նկատելի ակտիվություն կա։ Նախորդ տարվա մրցույթին մասնակցած աշակերտների թիվը թիվը 1060 էր, այս տարի 1430, ընդգծել է Միքայել Համբարձումյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նոյեմբերի 3-ին վթարված հայկական ավտոբուսի 32 ուղևորները, ովքեր թեթև վնասվածքներ էին ստացել կամ չեն դժել վթարի հետևանքով, նոյեմբերի 5-ին ժամանել են Երևան։ Նրանց Զվարթնոց օտանավակայանում դիմավորել են հարազատները, հոգեբաններ, բուժաշխատողներ։ Ուղևորները հիմնականում հրաժարվում էին խոսել կատարվածի մասին, բոլորը նշում էին, որ իրենք քնած են եղել, ոչինչ չեն հիշում եւ շտապում են տուն հարազատների մոտ։ Ոմանք սակայն օդանավակայանից միանգամից հիվանդանոցներ գնացին, որտեղ տեղափոխել էին նրանց ավելի ծանր վնասվածքներ ստացած հարազատներին։ Առաջին անգամ արաբերենով փաստագրական ֆիլմ է նկարահանվել նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Ժապավենը կոչվում է Ով է սպանել հայերին։ Ներկայացված են 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության վերաբերյալ լուսանկարներ եւ արխիվային նյութեր։ Նկարահանումներն անցկացվել են Հայաստանում, Եգիպտոսում եւ Լիբանանում։ Ֆիլմի պրեմիերան կայանալու է նոյեմբերի 8-ին Կահիրեում։ Սիրիական բանակի կողմից Հալեբն արտաքին աշխարհի հետ կապող ցամաքային ճանապարհի Ասրիե Խանասեր ուղու ազատագրումից հետո նոյեմբերի 5-ին առաջին բեռնատար մեքենաները Սնդամթերք բանջարեղեն, Պարեն եւ Վարելանյութ են փոխադրել Հալեբ։ Սիրիայի վարչապետ Ուայլ Ալ-Հալաքի ցուցումներով առաջիկա օրերին մեծականակ վառելանյութ եւ սնդամթերք պիտի ուղարկվի Հալեբ։ Նոյեմբերի 4-ին սիրիական պաշտոնական աղբյուրները հայտարարել են, որ սիրիական բանակն ամբողջությամբ ազատագրել է Խանասերի ճանապարհը, որով բացվել է Հալեբն արտաքին աշխարհի հետ կապող ցամաքային ուղին։ Հոկտեմբերի 11-ի նախագահական ընտրություններում հաղթած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 5-րդ անգամ զբաղեցրեց պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Նոյեմբերի 6-ին Մինսկի անկախության պալատում տեղի ունեցել նրա երթմնատվության արարողությունը։ Ստանձնելով Բելարուսի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, հանդիսավոր կերպով երթվում եմ հավատարմությամբ ծառայել Բելարուսի Հանրապետության ժողովրդին, հարգելու պահպանել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, կատարել եւ պաշտպանել Բելարուսի Հանրապետության սահմանադրությունը, սրբորեն եւ բարեխղճորեն կատարել ինձ վրա դրված բարձր պարտավորությունները, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Դրանից հետո նա ստորագրել է պաշտոնամուտի համապատասխան փաստաթուղթ ոլորտը։ Կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի նախագահ Լիդիա Երմոշինան պետության ղեկավարին հանձնել է վկայական, որում հավաստվում է Լուկաշենկոյի երկրի նախագահ ընտրվելու փաստը։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Գյորգի Մարգվելաշվիլին եւ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպան արդյունքներով փաստաթուղթ են ստորագրել ուղղված երկկողմ հարաբերությունների ակտիվացմանը։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության խորացման մասին հրճակագիրը նախատեսում է երկու երկրների միջև քաղաքական անվտանգության, արևտրի, տնտեսության, տարանցման, մշակույթի, գիտության եւ կրթության ոլորտներում գործընկերության ընդլայնում։ Մարգվելաշվիլին լրագրող լրագրողներին հայտարարել է, որ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի բարիդրացիական հարաբերությունները ժամանակի փորձություն են անցել եւ ավելի քան երբևէ ամուր են։ Ալիևն իր հերթին ասել է, որ Վրաստանն Ադրբեջանի մտերիմ երկիրն ու ռազմավարական գործընկերն է։ Մարզասերների համար Գրույսմայստեր Լևոն Արոնյանը կմասնակցի հավակնորդների մրցաշարին։ Այն կկայանա 2016-ի մարտի 10-ից 30-ը։ Մրցաշարի հաղթողը կմրցի աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի հետ չեմպիոնական տիտղոսի համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։